السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أمينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الرابع والعشرون يقول المؤلف وفقه الله تعالى لا يمنعك حياؤك من تعلم أمور الدين إن عنواني حديثي اليوم يسمى لا يمنعك حياؤك isikukataze haya yako من تعلم أمور الدين na kujifundisha mambo ya dini yani haukuambiwa usione haya au utoke na haya au uiondoshe haya ha, hukuambiwa hila haya matlub wafihi khair lakini tu ile haya isikuziwie wewe kusoma dini kwa sababu kusoma dini ni kheri sasa ikiwa haya itakufunga usisome ina maana haya hiyo inakuziwia kheri na haya ambayo kwamba yakuziwia wewe kufanya kheri ina maana haya hiyo si kheri hadha لأن Mtume صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير sasa ikifikia kiwango kwamba ikukataze wewe kujua mambo yako ya dini hapo itakuwa haipendezi na haitakikani hakuambiwa mtu au mwanamke atokwe na haya kabisa ati kwa sababu yeye husoma dini ndio asiwe na haya la hii mafuhumi mbaya ambao kwamba baadhi ya watu wanayo ndo wewe bwana una haya tu mambo ya dini hakuna haya mambo ya dini hakuna haya mambo ya dini ndio atakayawe na haya sana kuliko mambo mengine lakini hii ni ufahamu wao mpotofu wanaotaka wao kwa sababu wana malengo na wanawake lakini ufahamu sahihi ni kwamba mambo ya dini yatakayawe na haya sana kuliko mengine lakini ile haya isiyo kiziwizi hapo ndio kilitupokatazwa usiifanye haya ni kiziwizi cha wewe kutokwa na ujinga ukabakia na ujinga wako sababu nini mimi naona haya hii ndo katazo hapo ndo kuna katazo lakini hakuambiwa mwanamke avue nguo ya haya aondoshe ati kwa sababu ndio kusoma dini kama wanavyoingiza shubha hii na ufahamu huu mbaya duatu tahrir والإباحية الذين يدعون إلى تحرير المرأة kwamba mwanamke awe huru na asiwe na haya sallallahu alaihi wasallam huo ni ufahamu mbovu na ufahamu sahihi ni huo kwa hivyo hadithi yahimiza haya na yataka zaidi mwanamke awe na haya kwenye mambo yake ya dini ila tu ile haya isiwe kiziwizi cha yeye kusoma tu hapo ndipo lipokatazwa hadha huo ثم ذكر حديث أم سلمة كتاج حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أسمى أم سلمة جاءت أم سليم أم سليم يعني بنت ملحان أم سليم بنت ملحان مماكي أنس رضي الله عنها أسمى أم سلمة زوجة الرسول أم سلمة رضي الله عنها أسمولية أسمى جاءت أم سليم الأنصارية أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها لكوجا كمتومي صلى الله عليه وسلم faqalat akasema ya rasul allah ya rasul allah yani akamuita mtume na mtume alayhi salatu wasalam alikuwa amekaa na wake zake Aisha alikuwa hapo Ummu Salama alikuwa hapo kama baadhi ya riwaya zinavyoonyesha sasa kabla ya kuuliza suala kwa vile hii suala ni mambo ya kuonea haya ni mambo ya ndani ya kike lazima mwanamke ataona haya sasa akakadimisha mukaddima akatanguliza utangulizi kama udhuru kama kutokuwa udhuru kwamba usinilaumu lakini sina budi lazima niseme haya mambo hiyo ndo maana yake qala akasema inna allaha la yastahi min alhaq Allah subhanahu wa ta'ala haamrishi haya kwenye mambo ya haki haamrishi haya kwenye mambo ya haki sasa maana yake ni mwanamke atokwe na haya kabisa kama wanavodai hawa duat adhalala walibahia la wa ila kama yafaa hivyo basi ilikuwa haina haja musulema aseme inna allah la yastahi min alhaq hii mafumi yake ni kwamba tunayo haya tuko na haya sisi lakini tu kwenye hili hii haya yangu haitoni haitonidhilibu nisiulize nitauliza japokuwa kwa haya iko si kwamba aliuliza hii suala akaivua nguo ya haya akaiondosha kama wanavodai wengine inna Allah la yastahil haq inna Allah la yastahil haq ketizie msikitini kizungumza uhizifu na mambo ya ya, ya, ya ndani baina mume na mke fil masjid amama almala thumma yadhhakun kisha uteka yani wasikia ladha wasikia shahwa na raha wakitekeshana msikitini kisha wasema inna Allah la yastahil haq usitukatazeni bwana la la mambo hayaendi hivyo tazama hii hadithi ummu sulaim hakucheka wala ummu salama na aisha walikuwa hadhir hawakuteka wala mtumi hakuteka mbona nyi mkao wenu kuna viteko mbona mkao wenu msikitini mkatizia huteka kisha mkikataza usizungumza maneno ya uhizifu mkatizia usema ah inna allah la yastahi alhaqa hapana hapana hadithi haiko huko mtakako nyinyi hadithi iko mahali kwingine na hawa watu ni watu wa maskani starehe wana hamumu ya kuzungumza mambo ya ndani baina mume na mke sasa kama alikuwa utafuta kisababu hayapata sasa kisababu amekipata yeye kuzungumza hayo atutokuwa hii hadithi ni hoja yeye kuzungumza kila kitu baina mume na mke alashan inna allaha la yastahil haqq hadha min albatil bila shaki na huku ni kufahamu hadithi kipotofu na ufahamu hasisi sahihi wa hadithi ni kwamba Ummu Sulaim aliuliza suala kwa haya kwa haya ila tu ile haya yake haikumfanya siulize haya yake haikumzuia yeye kutouliza lakini haina maana kwamba ni mkosefu wa haya kama wao watakavyo wao abadan lidhalika akamwambia inna allaha la yastahi maana la yastahi si kwamba haoni haya kama wanavyotaka wao la maana ya la yastahi yani la ya'muru bil haya Allah subhanahu wa ta'ala haamrishi kuona haya kwa hiyo na maana Allah hakatazi haya hakatazi haya lakini tu kwenye kitu fulani cha kusoma dini Allah hakukuamrisha pale sasa kufanya nini kwa hakukuamrisha kwamba ile haya ikunyime ilmu hilo tu ndo Allah alikuwa hataki akukataza yuwakukataza kwamba haya isikunyime ilmu lakini hajakwambia kwamba usifanye haya kwenye mambo yako ya dini kama wanavyotaka hawa watu kisha akauliza swala baada ya kuleta hu mukaddima baada ya kuleta hu mukaddima akauliza swala akasema fahal ala almar'ati min ghuslin idha ihtamalat idha ihtalamat fahal ala almar'ati min ghuslin je ni wajib mwanamke aoge yani aoge janaba idha ihtalamat akiota ndoto kama yeye wafanya jimaa singizini ihtilam hapa maana yake sio kila ndoto maana yake ni ndoto ukilala ikiwa waota ufanya jimaa ndo maana ihtilam hapa sasa ummu salama uliza saa nyingine mwanamke akilala anaota kama anafanya jimaa na mwanamume sasa muslima uliza swali je akiamka pia akishakushtuka aoge baada ya kupata ndoto kama hizi za jimaa ama sioge hiyo ndo swala yaulizwa wala hakuna maneno ya utara utara hapa yanazungumza wale maneno ya kihizifu kama anavyotaka ketizie uzungumza tafasil za ndani za jimaa fil masjid ثم يضحكون ثم يقولون دليل هي حديث ايك وابي هابا كني حديث مامو كما ها لكن حديث يا أم حبيبة هوايوني متونغو هوايوني البكوجة تومي عليه الصلاة والسلام اتاكو فنديشو كوهوغا حيث جوشو لحيث تومي عليه الصلاة والسلام المنبيا تغتسلنا يعني كم فنديشو كوهوغا مويشو كمنبيا ثم تأخذ القطن au ta'khudhu al-qutl ma'a al-misk tattabi'ina bihi athar ad-dam kamwambia hivyo amwambia kisha tukua kitambaa weka misk weka harufu ya misk alafu pangusia damu yani fuata athari ya damu iondoshe kupitia hicho kitambaa chenye misk akamwambia ki, kidogo amwambia fanya hivyo thumma tataharina biha jipanguse nacho kitambara cha miski muhabiba hakuelewa radhiallahu anha akamba ya rasulullah ma tataharina biha kujitahirisha hivyo ni vipi bado sijaelewa mtume amwambia amrudisha tena amwambia tataharina biha basi mbona hakumwambia tukua kitambara tia miski ingiza kwenye farji yako sokota fanya mbona kumwambia yote amwambia jitwahirishe nacho mwanamke akamrudisha swala ni vipi ya rasulullah mtume amemwambia jitwahirishe nacho mara ya tatu akasema subhanallah tataharina biha yani wewe huelewi mimi sitaki kuzungumza maneno ya undani wazi ambe subhanallah tataharina biha tukua kitambara weka da, miski jipanguse nacho huelewi asema Aisha radhiallahu anha fajadhabtuha minka fungua pazia nikamvuta nikamvuta ndani ya pazia alafu Aisha asema nikachukua kitambara nikamuonesha sasa kwake chukua hicho kitambara weka miski hapa kisha akamwambia mtume akusudia tataharina biha yani tattabiina biha athara dam pangusa damu yote kwa kitambaa cha ndio maana yake sasa kama hakuna cha haya chochote mbona akumwambia fanya hivyo akaja akavutwa na Aisha ndani akaambiwa na hii ni kumwambia masala ya hedhi tu hakumwambia mtume wala haya yake haikum, haikumtoka haikumtoka lakini hii hadithi wao ntongo hawaioni فأنا حديثي كوبا يا مامو يجمع ما كوبا مبوكم بواو يستبيحونا هوا النفس مبكا كفوتونا عيشا كمونيشا كمفنديشا وغير ذلك لا بد ما مثل هذه الأمور كويف وينمانا شريعة هي ينرشي حياة حتى كوني مامو يديني هي ينرشي حياة بالي شريعة يتاكا مبكا كوني مامو يديني متوينا حياة kinachokatazwa ni kwamba ile haya isiwe ni kiziwizi hapo ndio kunakataza ikiwa ile haya yako itakuwa sasa mpaka ni kiziwizi wewe ubakie na ujinga hapo ndipo utalaumika hakuna kuambiwa masala ya dini yasomeshwe bila haya kama anavyotaka kama hawa abadan kwa hiyo haya mambo ambayo kwamba lazima tupambanue baina masala mbili kuna masala ya kufundisha kitu kwa haya na kuna masala ya kwamba haya isikunyime kufundisha haya mambo mawili tofauti kwa hiyo lazima tupambanue baina hizi hali mbili suala liloulizwa mtume صلى الله عليه وسلم قال akasema idha ra'atil ma kwenye lafdhi nyingine asema naam aoge mwanamke aoge akiota ndoto hizo za jimaa idha ra'atil ma akiona maji yani almani akiona mani ndo ataoga sasa suala ilipoulizwa حديث يسمى فغطت أم سلمة أم سلمة لكوا حاضر عائشة لكوا حاضر هذا سؤال كيوليزو أم سلمة لكوا حاضر أم سلمة لتكوا حجاب ياكم بيوكا فينيكاوسو غطت يعني وجهها غطت يعني وجهها بيو ليفنيكا متنديو أو انجيل بابا قد يفنيكاوسو بيو يعني كسكي حايا أمسكي حايا كونين أم سلمة ميكا مامبوازي هذي يعني wanaume watajua kwamba sisi pia huwaona kama wanaona wao singizini walifikiria hivyo wanaume washatufedhesha washajua kwamba sisi tuwaona kama wao wanavyoona usingizini ndio muslima musalama mbio akafinika uso bali imekuja kwenye muslim Aisha alimwambia Ummu Sulaim fadhahti nisa fadhahti an-nisa ushatufedhesha wanawake sote umetufedhesha wanaume walikuwa hawajui kwamba sisi tuota sasa yani washajua alimwambia hivi tani wajhaha yani alifunika uso wake kwa haya waqalat akasema baada hapo baada kufungua uso ummu salama akamuuliza mtume shtuka yani mambo gani ummu salama leo anaeleza haya mambo mapia mageni kwetu qalat takasema ya rasulullah aw tahtalimu almar'a eh hivi mwanamke yuaota ndoto za jimaa pia usingizini kama mwanamume vipi mambo haya mbona sisi hatujaona yani eh kwani mwanamke anaota akifanya jimaa usingizini qala mtume akamwambia naam yuota yuota kisha akamwambia taribati yaminuk taribat yaminuk mikono yako iguse mchanga yani ufukarike ufukarike mikono yako yaguse michanga yani wewe una kitu sipokuwa michanga yani ni kinaya anil faqr lakini hili si apizo kwa sababu mtume mwenyewe asema alayhi salam mimi nikimwapiza mtu na ule mtu ni mwema Allah hugeuza ufanya ni zaka wa khair wa baraka si apizo kwa hivyo hii ni dua lahu sio dua alaiha dua la, laha sio dua alaiha kisha akamwambia fabima yushbihuha waladuha ikiwa mwanamke haoti itakuwaje saa nyingine akizaa mtoto afanana na mamake itakuwaje kwa hivyo ina maana kule mtoto saa nyingine kufanana na mamake ina maana amepata manii ya mamake yani manii ya mamake ndio imetumika katika kuumbika yule mtoto akhrajahu al-Bukhari wa Muslim hii hadithi imepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim wazi kwa hivyo ummu sulaim hiyo ndio swala yake na wala mtume saw sallam hakumpinga kwa sababu gani kwa sababu ni masala ya tahara muhimu kwenye ibada angenyamaza tu hivyo ingejulikana vipi ndio maana yeye akaamua kuuliza na ndio kwenye riwaya ya Muslim Aisha alimsifu Muslim akamshukuru baadaye akasema ni'matil nisa'u nisa'ul ansar wanawake bora ni wanawake wa Madina wa kiansar kivipi asema Aisha radhiallahu anha lam tamna'hunna alhaya'u min an yatafaqahna fi umuri dinihin asema hawa wanawake wa Madina haya haikuwakataza kuuliza mambo ya dini kwa hivyo hakusema hawana haya hakusema wanawake wa Madina hawana haya itakuwa vipi hawana haya na hadithi ya nyuma juzi tulisoma walikiambata ukuta mpaka majilbabu yakichafuka kwa mavumbi kuwapisha wanaume spiti wapite ina maana walikuwa na haya lakini angalia maneno ya Aisha ndio ushahidi ya tosha kuonesha utongo wa hawa wanaozungumza mambo machafu ya waziwazi Aisha asema lam tamna'hunna lam tamna'hunna hakusema lam yastahina hakusema kufanya haya amesema haya haikuwakataza kwa hivyo wanayo ile haya si kwamba hawana wako nayo haya tu haikuwakataza kuuliza mambo ya dini na hiyo ndio inavyotakana kwa mwanamke kuwa na haya usikutoki hata kwenye mambo yake ya dini lazima uwe na haya lakini hiyo haya isikukontroli wewe mpaka usiulize mambo ya dini ha ikifikia kiwango kukufanya sasa mambo yako ya dini ya muhimu usijue hapo itakuwa sasa ndio umekatazwa ama kuvua jilbabu ya haya weke kando ala shana mambo ya dini la hii ni fahamu khati na ni fahamu mbovu wanaoitaka hawa mabwana lakini alhamdulillah hadithi haiko huko في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى au kauluhu tueleze manzo maneno vilma vilma va va hadithi ambayo vataka kufasiriwa kauluhu aliposema inna allaha la yastahi min alhaq ay la ya'muru bilhaya'i fil haqq inna allaha la yastahi min alhaq maana yake nini ay inna allaha la ya'muru allah haamrishi bilhaya'i fil haqq haamrishi haya kwenye haki yani hataki haya ikukataze kuuliza haki haya isikukataze kuuliza haki hakukwambia usikuwe nayo qauluhu aliposema idha hiya ihtalamat idha hiya ihtalamat ay ihtalamat maana yake ra'at fi manamiha annaha tujami' mwanamke akiona usingizini kana kwamba anafanya jimaa na mtu ينو منا احتل احتلمت احتلمت نياكيونا رأت في منامها أنها تجامع يعني الرجال الرجل يعني أكيونا وسنجزيني أنا أوتا أنا فنجمعنا منا مومن لما أنا احتلمت احتلمت نعم قوله تربت يمينك أي افتقرت يمينك وصارت على التراب يعني من فكرك <clears throat> haya ndo maana au vilma ambavyo kwamba vataka sharh kwenye hii hadith في هذا الحديث فوائد الأولى الحديث دليل الحديث دليل على أن من عرضت له مسألة kwamba yoyote akizukiwa na masala yote ya dini kama hayajui yustahabu lahu an yasala anha yapendekezwa aulizwe na lile swala likiwa ni la wajibu wajibu hautimii itakuwa sasa kuuliza pia ni wajibu itakuwa kuuliza ni wajibu aulize yale masala yake ya dini wala asinyamaze akabakia na jahal alashan au na haya abada hapo aulize kwa haya yake kwa haya na kwa ustaarabu na kwa stara aulize wala hakuna kuuliza kama watakavyo hawa kwa uhuni watakavyo hawa kwa kila kitu hapana musaraha ya mambo fulani yamekuja kwenye hudud tu masala ni haddi sasa ya zina ndo mpaka aseme nimeona hii kwenye hii hadha huwa maarufu kwenye hudud maana hapa wa mtu ama masala ya kawaida unauliza kwa heshima na adabu ni musaraha kama wahuni alladhina yasalun haka kama wanavyotaka hawa طيب kwa hivyo hadithi dalili ya kuonesha anna man aradat lahu mas'ala yoyote akifikiwa na mas'ala hayajui kwenye dini istahabba istuhibba lahu an yas'ala anha aulize si amanyamaze afe na ujinga yas'al anha na atajibiwa na yule alim wafihi فإذا بيلي ya hadithi وفيه أن الحياء وفيه أن الحياء لا ينبغي أن تكون مانعا من التفقه في دين الله وفيه فايدة في لحديث نكوانبا أن الحياء نكوانبا حياء لا ينبغي هيباصي أن تكون مانعا إذا حياء ndio kiziwizi من التفقه في دين الله cha wewe kusoma dini yako haya isikuwe nkiziwizi haukuambiwa utokwe na haya la uwe nayo lakini isikuziwie kusoma dini yako na kuuliza mambo yako ya kidini isikuziwie hapo ndipo lipokatazwa thalithan tatu وفيه أن المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام وفيه أن المرأة ni kwamba mwanamke hususan kibalighi tara ma yara rajul huona ndoto anazoziona mwanamume kwenye usingizi filmanamu usingizini zile ndoto za kubalighi anazoziona mwanamume ndivyo yeye mwanamke pia huziona وهذا واضح kwenye hadithi muslim ina maana aliota ndio kauliza mtume عليه الصلاه والسلام هذا هو kwa hivyo الحديث دليل على وفيه أن المرأة ترى في المنام ما يراه الرجل أنا وسنجزيني كتك ندوتو زا جماع كما نفونا ونومي دوتو زا جماع رابعا فايدة أن فايدة أن وفيه وفيه أن المرأة قد تحتلم وتمني وفيه أن المرأة قد تحتلم huenda akaota ndoto za jimaa watumni na akatoa mani kama mwanamume anavyofanya hivyo hivyo nayo hivyo hivyo yamfikia hali hiyo hiyo bidalil mtume alimjibu muslim naam idha ra'at alma akiona maji ndo aoge kwa hivyo ina maana huota na akaona maji kama mwanamume hadha hu khamisan faida ya tano وفيه أن رؤية الماء شرط للغسل وفيه أن رؤية الماء كون مني وكيمك وكيون مني شرط نشرط للغسل ويكووغا كيف كما هو كون مني هووغي كسباب متومي ميفونغ حكمنا نكوونا نعم إذا رأت الماء أكيون ماجي نعم إذا رأت الماء يعني أكيون ماجي أكيون ماجي يعني مني يعني مني lidhalik kwa mfano hapa kuna hali tatu sasa hali ya kwanza sikiliza vizuri dhibiti hizi hali tatu hali ya kwanza ni mtu ameota ndoto hizi akaamka asubuhi akaona maji maji huyo lazima aoge kwa sababu ameona maji wazi hali ya pili ni mtu ameamka lakini akumbuka usingizini aliota ndoto ya jimaa ameota ndoto jimaa lakini akijitazama kwenye uchi wake ajiona mkavu hana maji hana maji hana chochote hana maji hana chochote acha acha hana maji hana chochote huyu haogi huyu fanya nini haogi limadha liannahu lam yara alma hajaona maji mtabii hapa hukumu imefungwa na kuona maji kwa hivyo saa nyingine waweza ukaota ndoto kama hizi za jimaa alafu ukiamka ukijiangalia ukajiona mkavu hauna chochote huyo halazimishi kuoga janaba kwa nini hajaona maji na mtume asema naam idha raat alma hali ya tatu ni mtu amelala singizini hakuota ndoto ya jimaa kabisa na akiamka maji maji alijipata kuna mani huyu lazima aoge kwa hivyo hali mbili ni lazima aoge hali moja si lazima aoge wawe eh hali mbili lazima aoge ni lazima aoge wakati gani akiota na akaona maji hapo lazima aoge hali ya pili ndoto hakuiona lakini maji akayaona hizi hali mbili lazima aoge ama hali ya tatu amelala amekumbuka ameota ndoto ile lakini asubuhi anjipata mkavu hana maji kwa hivyo hapo haogi hapo haogi hizo ndo nukta tatu ambazo kwamba ziko kwenye ahkamul ghusl ma'an naum sadisan au khamisan katika faida za hadithi katika faida za hadithi وفيه وفيه أن الاحتلام ni kwamba kuota ndoto hizi za jimaa yakunu fi baadhi nisai duna baadhi yakunu fi baadhi nisai duna baadhi ni wanawake wengine ndo wanaona wengine hawaoni sio wote kwa nini lidhalika ankarat ummu salama ummu salama aliposikia swala hili alifinika uso kisha akamwambia ah akamwambia rasulullah mwanamke uona ndoto hizi ashtuka yani kwa hivyo kule kushtuka kwa ummu salama na kushangaa kwamba ah mwanamke aweza kuota ndoto hizi ni dalili kwa na sheria kwa hajapata wala masema kwa hivyo ina maana basi faida ni kwamba ina maana si lazima mwanamke aone ndoto hizi si lazima huenda wengine wakaona na huenda wengine hawaoni lakini wengi wanaona wengi huwa wanaona kuliko ambao hawaoni hususan hadha zaman hususan zama hizi zetu wengi huona kuliko ambao hawaoni hiyo inavyosema la lakini pia ulama wasema huenda pia ummu salama huenda pia ummu salama alishtuka kwa neno lake mtume idha raatil ma kwamba ah mwanamke ana mani kwa hivyo mshtuko ummu salama umefasiriwa mara mbili imma alishtuka kwamba wanawake huota hawaoti kuna ulama wasema hivyo na wengine sema la alishtuka kwamba idharaatil raatil maji mwanamke ana maji Yohana Musalama kashtuka itakuwaje mwanamke ana mani mbona hatoyaone yani lidhalika hiyo ndio faida ya saba hiyo ndio faida ya saba nayo ni kwamba anna aljanina mukawwanu min mani ar-rajul wal mar'a ni kwamba mtoto anaumbwa kupitia maji ya mume na mke bidalil mwisho wa hadithi sasa ummu salama kushtuka jawabu yake iko kwenye hadithi aliposhtuka kwamba mwanamke itakuwaje ana manii mbona hatujui lidhalika ulama wamekhtalifiana je mwanamke ako na manii ama hana baadhi ya ulama wakasema la mwanamke huwa hana manii wabitali wanasema haoti lakini hii hadithi ni hoja dhidi yao wanaopinga na jumhur ulama wanasema la mwanamke huota na vile vile mwanamke akona manii dalili ni hii hadithi kivipi kwa sababu mwisho wa hadithi mtume alayhi salatu wasalam alimuuliza ummu salama kwa dalili ambayo haipingiki amwambia mbona saa nyingine wewe utazaa mtoto atafanana na wewe yake kwa nini afanana na yake hiyo ni moja kwa moja mubashara na ikiwa mwanadamu ameumbwa kwa maji ina maana kwenye ule mtoto kuna maji ya mamake ndio maana akafanana naye akamjibu hivyo mtume kwa ushahidi wa wazi hakuweza kupinga lakini asahihi ni kwamba mwanamke anayo mani hadha sahih alqawlu sahih lakini fil ghalib mani yake hayatoki paka nje ni nadra mani yake yanatoka lakini yanabakia huko ndani tu fil ghalib wengi hawaoni mani paka nje lakini fil ghalib mani ya mwanamke al asl as sahih من هذه الأقوال ni kwamba mwanamke anatoa manii ila tu sio wote ambao manii yao yanatoka paka nje wengine yanabakia ndani wengine yanatoka paka nje haiwezekani itakuwaje mtoto mtume asema afanane na mamake alafu hana maji hiyo ni dalili asema ya wazi kuonesha bima yushbihuha kitu gani kinamfanya mtoto afanane na mamake bila shaka asema atakuwa ni hayo maji ndipo ummu salama akaelewa na akafahamu hii masala ya mwisho ambao nitamalizia ambao faida ya nane ambao nitamalizia hapo fihi na hii hadithi dalili وفيه جواز استفتاء المرأة للرجل يجوز mwanamke kutukua fatwa kwa mwanamume fi amri diniha katika mambo ya dini yake kwa sababu wanaume ndio huwa wasomi sana mwanamke na kusoma wasi sana fil ghalib sio kila mwanamke ana fursa ya kuweza kusoma na hata akasoma hawi kama mwanamume hawi hawi kama mwanamume kabisa fil ghalib hawi الغالب أن الرجل ndo mara nyingi husoma sana na akaelewa zaidi kuliko mwanamke ila hal nadir illa nadir wanawake wachache ndo mara nyingi upata fahamu zaidi kuliko wanaume wa ila al asl wanaume ndio sana husoma kwa hivyo ukiwa kwenye jamii hususan jamii za sasa fil ghalib ni nadra kupata mwanamke ati amesoma mfika kiwango anaweza yufti tufti eh, ghairaha abadan hakuna fil ghalib idhalika kivyovote atahitajia muulize mwanamume kwa hivyo yajuzu yajuzu istifta almar'a lirajul fi amri diniha kwenye jambo la dini yake idha da'atil haja ikiwa imehitajika sasa yani amejaribu mbinu zote ameshindikana mpaka mwenyewe amsonge yule shekhe atamsonga kwa adabu kwa heshima bila shaki na atamuongelesha kwa adab wa heshima sio masala ya kufanya kama wanavyotaka hawa kuna haya bwana nenda kwa kwa shekhe ukammiminia unayotaka ya, ya, ya ndani na ya nje abadan ما يقول هذا عاقل فضلا عن رجل عنده دين هل حتى عقل هيكubali mambo wanawataka hawa hawa wanalingania utovu wa haya ndio maana ukwambia ufanye hivyo lidhaliki haya mambo lazima tukae wasat tusivuka mipaka na tusipo tusifanye jafaa tukafanya taksir alwasat ni kwamba alasl alasl mwanamke huuliza wanawake wenzake hadha alasl hadha alasl na kukiwa kuna mwanamke amesoma kiazi ya kuweza kuweza kutoa fatwa fala haraj hapo hakuna haja kuuliza wanaume mawjud mawjud mwanamke ataulizwa na iftihinna kikiwa hakuna kama sana kwenye jamii za kwetu si sana mambo haya nadir fal asl yajuzu basi ikiwa haja kama kama hii hapa kama huku kwetu sasa kuna haja hakuna mwanamke aliyekomaa bihaitha anaweza kutoa fatwa shikali fayahtaj fatahtaja ila rajul atahitajia kumuuliza mtu alim ambaye ni mwanamume basi kama haja kama hiyo imesimama na lile jambo la dini la dharura na yeye anahitajia fatwa kwa dharura na hakuna mwanamke kumuelezea basi baada ya haja kama hiyo na masharti kama kutimia basi hapo yajuz amtafute mwanamume wal aula sio wajibu si wajibu lakini al aula bora akiweza kumtafuta kwa wasta bora zaidi atumie wasta yani amtumie barua ajibu au amtumie mtu mwanamume ambaye mahrim yake amtume ajaulize yule shekhe hii ni bora wa ila si wajibu maana muslima alikuja mwenyewe alikuja mwenyewe hakutuma yote kwa hiyo mwanamke la la maana kuja mwenyewe kuuliza kwa shekhe au ku, kuzungumza naye mubashara bora adab wa haya wa hijab shar'i wa ghairi dhalika hadha huo na ikiwa atampigia simu basi azungumze naye kwa haja tu hakuna ah, habari gani sikiaje eh kadhaa kadhaa amalize dakika kumi auliza hali za nyumbani ha ah, basi nina swala la hadhi mughazala majuz hadha kwa hivyo lazima tukae katikati wanawake wasivuka mipaka kwenye wivu ye mpaka mwalimu hafai kushika simu hata moja baada ya kushika simu bali angalia bwana huyo unaona bwana anapiga nani ndo sasa atapokea nasikia la subhanallah itikalluf mithla hapa na ule shekhe hana wazimu ni mtu na akili yake anajua huyu mwanamke atakamghazala au mwanamke anauliza swali fama fi kwa hiyo mwanamke labda yataanna hafai kufanya pia jazba za haraka na oh ni saa zote msikiza simu za wanawake oh kidha kidha tupata kesi kama hizo tutasikia wama asaf ma yambaghi lakini wanaume wengine pia wamezidi yeye ulizo swala dakika tano nzima mwanzo juu ya hali eh basi inshallah ah ila fanana na swala lile la siku ile hii kadha mama ma fi haja wewe zungumza na mwanamke qadra al haja idha ihtijatan wa illa afdal wal aula angetumana mtu mbora lakini ma yajib ma yajib si lazima kwa hiyo hatufai kuharamisha ambalo si la haram tuliata vile vile mubah kama alivyosulaiman muslim alikuja mwenyewe bila rasul sallallahu alaihi wasallam fasala وما أحد ولقد كانت الصحابه فيله يستفتون عائشة وكيموليزة عائشة من وراء حجاب ما في مانع أحيانا المنمك كوليزة نقسيمون من وراء حجاب من وراء حجاب هموني تو حيفاي مغازلة وخضوع في الصوت نكرجيز صوتي نكفنج صوتي علشان يهي مبجاسيم وتاكم فتنه شيخت لا هذا ما يجوز هذا نقول الشيخ نايم أكيسكيا هو ستوريز مكوانيجي بس نيام كاتتو ناشجوه هو نمتو هنا علم حتى كوليزة علم atakame kwa hivyo lazima tukae katikati tusiufunge kabisa huu mlango na tusiuwate wazi ukawa sasa hakuna dhibiti kwa hivyo labda an nakun wasat afdal wa aula naam au yule mwanamke aweza kumuuliza shekhe kupitia mke wake pigia mke wake shekhe muulize alafu yule yule mke wake shekhe atamfikishia shekhe alafu utafikishwa jibu ah, hadha wazi hizi njia mzuri ambazo ziko ambao kwamba yafaa afanye lakini hatuwezi kumlazimisha kwa sababu si wajibu yajuzu yeye pia aulize wala nuhajiru wasi'a hatufai kulifunga jambo ambalo ni pana kisheria Allahumma illa idha khushiya alfitna الآن tukiwa نظام ذا فتنة fitna بس basi sasa هكونا رخصة يكون ya kumpigia shekhe mubashara lazima upite na wasta kwa sababu sasa tumeona mashekhe wengi washafitinika na tabia hizo hadha والمفاسد نعم ثم ذكر حديث عائشة شكونا أي حديث موجة فوبي يا عائشة رضي الله أسماء نعم يا أسماء رضي الله عنها قالت أسماء أسماء رضي الله عنها kwenye unwani kwanza asema at-tahara من أكثر المسائل المرتبطة بحياتك أمامبيا منامك الطهارة طهارة يا منامك من أكثر المسائل المرتبطة بحياتك نكتك مسألة مينجي ينوفنغمانا نمائش يا منامك يعني منامك هانا بودي نقوليزا مسائل يا طهارة نهاية مامو يتكا كنا ماما ويتيه مهم سانا نفواتلي سوسن كواسجانا مامو kwa sababu utasikia ahwali zingine utasikia utashangaa utasikia msichana amebalighi miaka kadhaa na mama haishi mamake hajui hajui kabisa tamaman na ukimuuliza kwamba eh, wewe haya basi mambo haya mimi nishayaona kutoka mwaka jana amkuja kumshtukizia mamake vitu fulani mwanamke ana hedhi yuatawadha yuwasali yuwafunga mamake hajui hajui kama kwamba ile damu ni hedhi msichana maskini na mama naye ni mama ule mughaffal eh pa kutoka na kuingia na yeye kupanga mambo leo barnamiji hii leo kuna ushinzi kule leo kuna kuchora kule kuna ushinzi ule yeye shughuli zake zande sasa atajuaje mambo ya msichana wake hata hajui msichana wake mbalighi wallahi hadhi aib au fadhiha kwa kina mama bila shaka lidhalik mwanamke atapita miezi ndo atagunduliwa tena mamake yeye amebaligh shikali kwa hivyo haya ni mambo yamefungamana na maisha yenu la budda muyasome muyajue na muyafundishe watoto wenu na tena mtoto mraqib umfuatilie umchunguze ushamuona huyu wakati wote natarajia hedhi kwake unaanza sasa unamchunguza unampakura pakura kidogo unamuuliza sikukaa tu mghafal uliwa kukilaliwa kitokewa kiingiwa kishtukiza msichana amemaliza miaka miwili wewe ndo kuja kujua tembalighi ishkal والله هذا عجائب تمزosikia ما يجوز هذا فهو hayo masala ya tahara eh, fala yasihu an, tajhalaha fala yasihu an tajhaliha si sawa mwanamke aseme mimi sijui tahara yangu ni makosa ni haifai mwanamke awe ni jahil kwenye masala ya tahara yake hadha hii ni ilmu hautasamehewa kama huijui ni katika ilmu za wajib ambazo hawasameheki la budda asome tahara na ajue namna ya kujitahirisha kesho atakuja kuolewa yule msichana akienda kwa mumewe haisi atakuoga haisi atakujitahirisha si atakuaibisha akumbue fallah allah la budda min bil aulad hususan albanat ndo maana yakaambiwa kulea wasichana ina, ina ajira kubwa kuliko vulana lesh sababu ana kazi man ala jariyataini kuntu ana ma'ahu fil janna au kahakadha kahatain fil janna tutakuwa jirani yangu kabisa mtume amesema peponi kwa nini kwa sababu kulea wasichana ni taabu unaudhia mpaka ujikere ufuatilie si kama wanaume <clears throat> ndo maana akaambiwa mtu atakuwa jirani ya mtume peponi mwenye kulea watoto wa kike wawili akawalea tarbia islamia sahiha huyu malipo yake atakuwa jirani na mtume peponi ajira kubwa lakini pia na kazi kubwa pana mchezo si mchezo kuinusha mtoto wa kike sawa sawa kwenye manhaji salaf salih hii hadithi ya tutaacha tukome hapa inshallah takomea hapa eh wakati umenifunga na mimi nataka kukimbilia mahali na dharura na nikianza hii kidogo kuna mambo mpaka nipate time niyaeleze kwa sababu ni mambo ya tahara muhimu sitaki niasomeshe mbio mbio iwache hii hadithi 25 tutakuja kuisoma inshallah kikao kijacho biidhnillah taala tuieleze kwa makini kwa sababu kuna baadhi ya masala nataka kuyaeleza vizuri tusije kuyaeleza mbio mbio nikaharibu nika takoma hapa kwa leo inshallah taala naktafi bihadha القدر كما كنا سؤال موجة mbili nitasikiza